Pra ver se gostando. Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. <laughs> é, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, Mas só que a profissão das minas é abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum, bum, ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum, ela vai batendo, bum, bum, ela vai quicando, bum, ela vai sentando, bum, bum, bum, abusadamente

Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que para. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. Que tu é braba, cai jogada de bunda toda recalcada para. Maria jogando a bunda. Olha a Calinha jogando a bunda. Olha a Fernanda jogando a bunda. Essas meninas tão doidas e malucas menina tão doida e maluca. Tá, ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. E como que ela tá, Gusta? Que isso, não? Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum bum, ela vem quicando, bum bum, ela vem tremendo, bum bum bum bum bum. Abusadamente. Abusadamente. Bom, aumenta, aumenta essa porra aí. é tudo na conta, vai. 不不。